Ja, die broers het na mekaar gekyk en hulle was verbaas. Josef het vir die broers koos van sy tafel aangegee, maar Benjaminse koos was vijfmaal meer als die ander broers koos. Hulle het saam met Josef wijn gedrink en dronk geword.